الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Doista svaka zahvala pripada našim gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat, mir i selam na Allahu poslanika, alihi salatu wasalam, njegovu porodcu, časne ashabe i sve oni koji slijedi na putu istini do sudnjega dana. Uvažena braćo i poštovani sestre, uvaženi gledatelji, ovo je naše drugo druženje u kojem evo, se družimo sa knjigom Rijadu Salihin. Prošli put smo govorili da tokom Ramazana smo imali pred iftarske emisije i velik broj braća i sestara nas je zamolio da i nakon Ramazana nastavimo sa nekim sedmičnim druženjem samo za raju koja e, prati ova naša predavanja putem interneta. E, mi smo rekli da će biti koncept emisije takav da ćemo, ako Bog da, e, većinski dio predavanja posvetiti komentarisanju ove knjige, druženju sa hadisima Božeg poslanika, ali i salatu wasalam, a nakon toga u nekih 5-10 minuta, shodno znači potrebi, ćemo odgovarati malo i na vaša pitanja, vaše sugestije, kritike i dileme. E, večeras nastavljamo da se družimo e, sa knjigom Rijadu Salihin. Na kraju, znači nakon što nekih pola sata e, se budemo družili sa ovim hadisima, imat ćemo izvlačenje koje smo najavili. Imali smo nakon Ramazana smo pokrenuli kviz u kojem je e, se zahtijevalo od učesnika kviza da preslušaju 20 odabranih predavanja i samim tim da se prijave da učestvuju u izlačenju. E, nagrada je knjiga Rijadu Salihin od imama Nevevija. E, Imaćemo takvih 10 knjiga kao nagradu a možda nam se posreći pa da i sljedeći put još nešto izvlačimo ako bi se kakvih donatora javilo da nam e, knjiga. U svakom slučaju večera ćemo ako Bog da izvlačiti e, deset knjiga za braću i sestre koji se prijavili e, kao učesnici u ovom kvizu. Što se tiče večerašnjeg e, druženja, večerašnjeg predavanja, mi smo u 14. poglavlju, u poglavlju na 101. stranici, rekli smo za braću i sestre koji imaju ovu štampu knjigi, da ako želi da prati, nalazimo se u 14. poglavlju, 101. stranica, umjerenost u ibadetima. Imam Nevi Rahmetullahi Alihi, e, ovo poglavlje svakako ima svoje mjesto e, umjerenost u ibadetima. Da čovjek nakon što obavi ono što mu je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala naredio, ovo je veoma bitna klauzula koju moramo shvatiti kada je u pitanju ovo poglavlje. Može neko doći danas i čuti neke hadise pa će kazati, e, eh, pogledajte, ima ljudi koji pretjeruju uvjeri na način da oni redovno klanjaju pet vakata namaza, da poste, da daju zeke, a ti idu nahač i nešto slično tome. Ne. Hadisi koji ćemo večeras slušati e, odnosi se na to da insan bude umjeren nakon što ispuni one osnovne obaveze koje od njega zahtjeva i koje mu nalaži islam. Pa znači ne može se smatrati pretjerivanjem uvjeri da čovjek redovno klanja pet vakata namaza, da čovjek redovno posti, da čovjek daje zekijat, da čovjek ide na hađ. To je neki minimum kojeg čovjek mora ispuniti s odnonom hadisu Božih poslanika ali se letu kada mu je došao onaj ashab pa ga je pitao šta nam je naš gospodar naredio, pa mu je Boži poslanik rekao naredio nam je pet namaza u toku dana, naredio nam je post mjeseca Ramazana, naredio nam je zekijat, naredio nam je odlazak na hađ koji ima mogućnost, pa je Ashab kazao Allahu poslaniče ja neću na to ništa pridodati. Pa je rekao Allahu poslanik ko želi da vidi čovjeka dženetlju i ako ustraji na tome, to je ovaj čovjek. Pa kada Imam Nevevi i Alihi eh, govori o ovom poglavlju, vidjet ćete iz mnogo ovih hadisa se vidi da su to e, stvari vezane za nafilu, za dobrovoljne ibadete gdje čovjek treba da bude umjeren u svemu tome i da se ne hrva sa vjerom. Jer jednostavno nikada se niko nije hrvao sa vjerom, pretjerivao u tim dobrovoljnim ibadetima, a da ga vjera nije nazvladala. Pa znači, ja lično e, smatram da ova tema ima svoju težinu. Ali danas mi imamo jedno veliko drugo iskušenje gdje su ljudi popustili, gdje ljudi ne klanjaju bukvalno propisane namaze, gdje ljudi ne posti i gdje ovo poglavlje djelimično treba ga malo i zaobilazit jer jednostavno može biti pogrešno svačeno, ali u svakom slučaju mi idemo redom, e, čitamo u knjigu svakako i u današnje vrijeme ima omladinaca, E, koji e, nekada ekstremno gledaju na određena dešavanja, e, ekstremno tumače vjeru pa i oni nekada pretjeruju u, nekim svojim shvatanjima vjeri pa nije zgorije da se i ova poglavlja komentarišu, da se ovi hadisi, da ih se dotaknimo, ali generalno nešto drugo je nama potrebno. Nama je potrebno kako ljude pozvati da budu na pozitivnoj nuli. Ovdje znači ovo poglavlje u većini slučajeva tretira osobe koje pretjeruju previše sa dobrovoljnim ibadetima. Ali u svakom slučaju, znači došli smo do tog poglavlja i mi ga nećemo preskakati. Sigurno e, ćemo čuti nešto korisno u ovim hadisima Allahog poslanika, ali se ratu selam. Imam nevjer, Rahmetullah, ali započeo je ovo poglavlje sa e, početkom e, prvim ajetima iz suri Taha. Allah Žešanu kaže Taha, ma enzelna alejke il qurana li teška, E, Taha, ne objavljujemo Kur'an tebi da se mučiš. E, nažalost, i danas postoji kod velikog broja ljudi ubjeđenje i percepcija da biti vjernik znači nešto biti teško, mučiti se, da je to e, teška stvar da čovjek bude praktičar vjeri, što je neispravno. Allah Jeršanu takvima odgovara i kaže Ma enzelna alejke il Kur'ane li teška. Mi ti nismo Kur'an objavili da bi ti bio nesretan, da bi ti bilo teško, da bi ti to bilo opterećenje. Vjera je u osnovi laka, lagana, jer je Allah Đelešanu objavio, Allah Đelešanu zna insana, on ga je stvorio i zna šta, šta mu je propisao. Pa je znači definitivno to da vjera nije teška, da vjera odgovara čovjekovoj psihi, čovjekovim mogućnostima. uvjeri ne postoji ništa, apsolutno ništa da je naređeno, a što čovjek ne može izvršiti. La yukellifullahu nefsen illa Allah ne opterećuje insana onim što on ne može izdržati. Pa je neispravna percepcija i e, svačanje islama da je islam težak. Može doći vrijeme kada ljudi tako razmišljaju i shvataju, pa ćemo vidjeti danas velik broj ljudi, e, njima nije teško da se drogiraju, nije teško da idu na koride, nije teško e, da konzumiraju e, alkohol, drogu, da varaju, da se tuku, da se boksaju, da ovo, da ono, to im ništa nije teško, ali kad kažeš hajde da klanjaš pet svakata, kaže to je teško. Pa su to poremećeni parametri u današnjem vremenu, ali je tačno da insanu vjera nije teška. Čak šta više, Kur'an i kompletna vjera, sunet Božih poslanika, došli su s ciljem da usreće čovjeka kako na Dunjalku, tako i na Hiretu. Allah Žešanu kaže u suri Al-Bekara, 185. ajetu juridu Allahu bikumul yusra wa la bikumul usr. Allah Želešanu želi da vam olakša, a nikako da vam oteža. Pa je, braću moja draga i sestre, čovjek treba da ima neprestano na umu i ne smije da posumlja u to da principi vjeri samo olakšavaju. Da principi vjeri čovjeku u svakom pogledu, i u psihičkom, i u fizičkom, i u materijalnom, sigurno principi vjeri, vjera, koju je Allah Đeršanu objavio Božim poslaniku Muhammedu alaihi salatu wasalam definitivno samo čovjeku olakšava kada čovjek ispravno razumije ajete, kada ispravno razumije sunet Božih poslanika i kada to ispravno prakticira. Čovjek može sebi otežati znači neispravnim razumijevanjem vjeri, ali ispravnim razumijevanjem vjeri sigurno čovjek nikada neće biti u poteškoći. Postoji neka poteškoća koja je, hajde da kažemo, podnošljiva Svakako da nije pod navnim znacima jednostavno i lako ustati na sabah. Čovjek spava, e, umoran je. Ta poteškoća, znači ona mora postojati. Zato postoji nagrada džennet, ali ne postoji poteškoća koju čovjek e, znači ne može izdržati da od njega nešto vjera traži, a da on to ne može ispuniti. U 142. hadisu zabilježeno da iše radijallahu ta'ala anha da je Allah poslanik ali salatu Selam jedne prilike ušao kod Aiši radijallahu ta'ala anha u njeznu kuću, njeznu sobu i zatekao jednu ženu. Pa je upitao Allahu poslanik ali salatu selam ko je ova žena? Pa mu Aiša radijallahu ta'ala anha kaže ovo je žena koja toliko klanja da se u njenom namazu pripovijeda. A radijallahu ta'ala kada je Allahu poslanik upitao koja je ova žena koji sjedi kod tebe, koja sjedi kod tebe, željela je da je pohvali i da je spomene po hajru kojeg čini. Pa kaže, to je ta žena koja toliko mnogo klanja da ljudi pripovjedaju njenu pobožnost i pripovjedaju e, njenu na filu koju ona klanja. Pa poslušajte šta je kazao Allah poslanik ali salatu wasalam. Ne, neka tako ne postupa. Ne, neka tako ne postupa. Negira Allah poslanik da čovjek toliko klanja, da se toliko umara, da ljudi u njega pokazuju prstom. On toliko i toliko klanja. A čega šta smo kazali? Ovaj hadis treba ispravno isto razumjeti da se ovdje misli na dodatni namaz, dobrovoljni namaz na filu. Pa kaže Allah poslanik, ne, neka tako ne postupa. Svako od vas neka obavlja na filu ono, onoliko koliko je u stanju ustrajati. Jer tako mi Allaha, Allahu neće dosaditi dok vama samima ne dosadi. Allah poslanik je ovdje postavio jedno veliko, veliko pravilo. Čovjek treba da zna da Allahu Đelešanu neće dosaditi da prima naša dobra djela, da meleki zapisuju naše sevape sve dok nama ne dosadi. A nama može dosaditi kada? Kada se preopteretimo. Pa Allah poslanik ali se ratu sram dao je ovdje svom umetu jedan veliki savjet. Kada čovjeku dođe neka inspiracija, ojača ima, pa bi cijelu noć da klanja, cijeli dan da uči Kur'an, samo da daje sadaku i tako dalje. Pa insan treba da bude u ibadetu umjeren. Bolje je da čovjek svaku noć klanja tri rekiata vitr namaza, i tako ustraje i deset godina, nego da tri noći ustaje i klanja po tri sata i onda nakon toga se umori, nakon toga mu dosadi i onda tri godine više ništa ne klanja. I tako je sa sadakom. Bolje da čovjek kontinuirano daje po marku, po euro, dva, pet ili deset i tako kontinuirano godinama, nego da jednom dadne stotinu i onda tri ili pet godina nikada ništa ne daje. Pa Allahu poslanik znači postavio nam jedno lijepo pravilo korisno. Allahu neće <clears throat> dosaditi, prihvatati vaša dobra djela i neće melekima dosaditi da zapisuju vaša dobra djela dok to vama ne dosadi činiti. A vama to može dosaditi činiti kada? Onda kada se preopteretite. Zato znači kontinuitet, umjerenost je ključ uspjeha. Pa znači E, ovako se treba ispravno razumjeti ovaj hadis Božih poslanika, ali se letu selam, neko kada bi pročitao ovaj hadis, e, ne razumijevajući ostali principe vjeri, mogao bi shvatiti da Boži poslanik je negirao da ta žena klanja farz namaz, što je svakako neispravno. <clears throat> U drugom hadisu ovog poglavlja, odnosno to je 143. hadis e, u samoj knjizi. Od Enesa Allahu ta'alanu se pripovjeda da su tri čovjeka došla kod supruga Allahu, poslanika, ali salatu selam, raspitujući se o njegovim ibadetima. Trojica sahaba u želi da se preispitaju, da vide gdje su oni, gdje je njihov ibadet, kakvi su oni, Došli su kod supruga Božijeg poslanika, alaihi salatu wasalam, da pitaju ju o ibadetu Allahog poslanika, alaihi salatu wasalam. Njihova namjera je čista, njihova namjera je dobra. Želi da vidi kako ibadeti Božji poslanik, pa da onda vide oni da pokušaju napraviti komparaciju između sebe i Allahog poslanika, ali salatu wasalam. Ovdje normalno ima jedna e, skrivena korista, to je da su došli kod supruga Božijeg poslanika. Jedne prilike sam slušao od svoga jednog šeha pred kojeg smo sjedili i učili kad nam kaže pogledajte koliko je Božji poslanik imao supruga i nakon smrti nikada ni jedna supruga Božjih poslanika nije jednu riječ lošu kazala o Božjem poslaniku alihi salatu wasalam i o njegovom bračnom životu. Pa insan vjernik danas treba da pazi na svoj život – da ne bude od onih koji na ulici su jedno, u kući su drugo. Zamislite da neko dođe i da pita za naš i naš hal i naše stanje u našim kućama. Kao što su došli asavi pitati o Allahom poslaniku alaihi salatu wasalam. Šta bi naše supruge imale kazati o nama? Da neko dođe i pita našu suprugu, dobro, mi znamo Pezića kakav je na ulici. De nam vi kažete kakav je on kod kući pa bi vidjeli i čuli šta sve ima u toj kući. Tako da insan treba da usaglasi svoj život, da njegov život na ulici i njegov u život u kući bude približno jednak i sličan. Pa su ova trojica sahaba došla, kao što prenosi Enes radijallahu te došli su kod supruga Božih poslanika da pitaju o ibadetu Božih poslanika, ali se letu selam. Kada su dobili odgovor, kaže Enes radijallahu talanu, dobivši od njih odgovor, učinilo im se kao da nije dovoljno ono što oni radi. Oni kada su čuli koliko Allah poslani klanja, koliko zikri, koliko posti, koliko ibadeti, koliko, koliko, koliko, onda su oni učinilo im se da njihova djela koja čine, da je to malehno. Jer sada ćete vidjeti, kažu oni, Allahu poslanik toliko ibadeti, a njemu je Allah sve oprostio. Pa gdje smo mi onda? Mi treba da radimo mnogo više od poslanika da bi nam se Allah smilovao. Jer Allah Đelšanu je Božijem poslaniku oprostio sve i on toliko ibadeti. Tako su oni i u dobroj namjeri. U dobroj namjeri oni su željeli da jednostavno više ibadeti kako bi zaslužili Allahovu milost. Pa kaže, pa su rekli, gdje smo mi u odnosu na Allahu poslanika? njemu su oprošteni svi grijesi i prošli i budući. Tada prvi od njih reče, što se mene tiče, od sada ću cijelu noć provoditi klanjajući. Prvi od njih skontao je gdje bi on mogao da zasluži Allahovu nagradu. Pa kaže, što se mene tiče, ja kad sam vidio kako ibadeti poslanika, alaih salatu selam, ja ću od svaku noć, cijelu noć provoditi u ibadetu. Ne bi li na taj način zaslužio Allahovu subhanu wa ta'ala zadovoljstvo i nagradu. Drugi reče, a ja ću od sada svaki dan postiti i nikako neću prekidati post. Drugi od njih je prepoznao sebi i badet post, pa kaže, ja što se mene tiče, želio je da stigne, da prestigne Boži poslanika, kaže, ja mislim da ja mogu zaslužiti Allahovu nagradu i zadovoljstvo tako što ću svaki dan postiti. Kaže treći, <clears throat> ja ću se kloniti žena i nikako, će, i nikako se neću ženiti. Ovdje se misli, pošto čovjek kada se oženi, šta? Ima dodatne obaveze. Treba da odvede suprugu doktoru, dolazi djeca, treba da odgaja djecu i tako dalje. Pa je onda on rekao, znajući da e, porodica nosi veliku obavezu koju nažalost velik groj danas muslimana ne zna. Velik broj danas braće naši e, kada razmišlja o višeženstvu razmišlja samo kroz jednu prizmu. Treba da se oženi. Ne razmišljajući o prizmi da je to velika obaveza. Pa ovaj ashab je to shvatio. Znajući da je porodca obaveza, on kaže što se mene tiče. Ja se neću ženiti kako me to ne bi okupiralo i zauzelo od ibadeta. Pa su njih trojica imali i tekako iskrenu namjeru. Jedan od njih kaže da će cijelu noć klanjati, noćni namaz. Mi smo rekli, ovdje se ne radi o dobrovoljnim ibadetima, ne radi se o obaveznim ibadetima. Nije niko od njih rekao ja ću klanjati sad redovno pet vakata namaza. Ne. On kaže ja ću cijelu noć klanjati dobrovoljni namaz. Ovaj drugi kaže ja ću cijelu godinu postiti. Normalno, iz toga se izuzima Ramazan. Treći kaže ja se neću ženiti kako bi imao dovoljno vremena da se posvetim ibadetu i tražeći Allaho zadovoljstvo. Nakon toga, kada je Allah poslanik se salatu Selam o tome šta su rekli, došao im je i rekao. Allah poslanik kada je došao kući, njegove supruge su ispričale. Kažu, dolazila su trojica ljudi, pitali su o tvom ibadetu, pa smo mi pojasnili kako ti ibadetiš. Kada su oni čuli kako ti ibadetiš, smatrali su da su oni zakazali. Da ne radi nešto dovoljno kako bi zaslužili Allahovo zadovoljstvo. Pa jedan od njih kazao tako, drugi tako, treći tako. Pogledajte Allahu poslanika, ali se Nije reagirao. Prvo odlazi kod njih da ih pita je li tačno to što su rekli. Pa stoji u hadisu, kaže Allahu poslanik, ali se vi ste oni koji su rekli to i to. Jeste li vi to? Jesmo. Kaže Allah poslanika ali se letu tako mi Allaha. Ja prema Allahu osjećam veće strahopoštovanje od vas i ja sam najbogobojazniji ali ja i postim i ne postim. Ja i klanjam, ali i spavam i živim bračnim životom. Allah poslanik ali se ratu sram kaže, pazite, ja sam bogobojazni od vas. Definitivno. Više se Allaha bojim. Ali u svemu tome, moja, boja, bo, moja bogobojaznost je objedinila da ja postim, ali nekada i ne postim. Ja naveći klanjam, ali ja isto tako i spavam, ali isto tako ja se ženim imam porodcu, živim bračni život. Prvo im je postavio temelj da je on najbogobojazniji. Hoćete da budete bogobojazni, bogobojazni poput mene, onda treba da se držite moga sunneta. Ja i klanjam, ali i spavam. Ja postim, a nekada i ne postim. Ja se ženim živim bračnim životom. Na kraju Allah poslanik je postavio ponovo jedno veliko pravilo. Kao što je u prethodnom Adisu postavio jedno veliko pravilo, a to je Allahu neće dosaditi prihvatati vaše ibadete sve dok vama ne dosadi, sada nam je postavio jedno drugo pravilo pa kaže ovo je moj sunnet. Pa ko odustani od mog sunneta, taj nama ne pripada. La ilaha illallah. Pogledajte, ovi asabi su imali izuzetno dobru namjeru. Želi da svoj život posvijete i bade tu, ali ne, kaže Allah poslanik, ovo je moj sunnet. Da živimo za dunjaluk, imamo dunjalučke obaveze, ali imamo isto tako obaveze prema svome gospodaru. Pa kaže, ovo je moj sunnet. Ko odustani od mog sunneta meni ne pripada. Ne pripada znači Božijem poslaniku u smislu u ovom načinu življenja. Jer Allah poslanik je objedinio da je živio i dunjalučke potrebe, a u isto vrijeme je imao znači, e, vremena da ispuni obaveze prema svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa ovaj hadis nam nosi mnoge, mnoge koristi od kojih je najbitnija umjerenost u ibadetu da Allah poslanik alaih salatu wasalam ovi ashabe pozvao na svoj sunnet, a njegov sunnet je da posti, ali i prekida, znači nekad posti, nekad ne posti, nekad posti, nekad ne posti, da najveći klanja noćni namaz, ali i spava. Poslije ćemo govoriti kako je bio sunnet Božeg poslanika, ali se kada je u pitanju noćni namaz. Isto tako Božji poslanik je imao potrebu za ženama, živio je bračni život, ali ga sve to nije spriječilo da bude Allahov pokorni rob. U 144. hadisu stoji od eh, Ibnu Mes'uda radijallahu ta'ala anhu se prenosi da Allah poslanik kazao Helekel rune propali su oni koji cjepilače. Ovaj hadis opet ide u tom prilogu da znači Boži poslanik je sugerisao E, kazao da je to uništenje, da čovjek cijepidlači, da pretjeruje, da neke stvari znači, koje su sitnice, da im posvećuje veliku, veliku pažnju. I mi, nažalost, e, u svakom podneblju, u svakom društvu imamo takvih ljudi koji cijepidlače, cijepidlače oko određenih stvari. Dođu na nivo, znači da jednostavno e, traže dlaku u jajetu. Ja vam mogao navoditi primjere kako u današnje vrijeme ljudi nekada kada je u pitanju izrana, kada je u pitanju odjeća, kada je u pitanju obuća, kada je u pitanju ovo, kada je u pitanju onju, cijepidlači, cijepidlači, cijepidlači, tako ide godinu, dvije, tri i nakon toga šta? Jednostavno čovjek prekine i najosnovnije stvari od islama da prakticira. Nekada su mu najveće sitnice toliko bitne a onda znači ode u drugu krajnost kada mu najveće stvari u islamu nisu bitne. Pa je zato rekao Boži poslanik, helekel mutanati'un, propali su i uništeni ću, sami će sebe oni uništiti, oni koji cijepidlači. Pa insan treba da budi svakako umjeren, rekli smo ta umjerenost se ogleda da ispuni prvo ono što mu je strogo naređeno u vjeri. Prva stvar znači da ispuni farze, namaz, post, zekijat, hađ, a kada su u pitanju dobrovoljni ibadeti, da čini onoliko koliko može ustrajati, ako Bog da, kontinuirano. <clears throat> U 145. hadisu od Ebu Huriri stoji da Allah poslanik, ali se sam kazao, vjera je laka. A onoga ko bude pretjerivao u vjeri, ona će savladati. Stoga se držite umjerenosti. Mi ćemo se samo zadržati kod ovog dijela hadisa, pošto e, smo skučeni s vremenom. Pa kaže Allah poslanik, ali se letu wasalam, dinu yusr. Vjera je olakšica. Vjera nije došla da nam nešto natovari pa da je to nama opterećenje, opterećenje. Trebam cijelu noć da klanjam, trebam cijeli dan da postim, trebam da se ne ženim i tako dalje. Ne. Vjera je olakšica. Vjera nam olakšava u životu sa psihički, fizički i svake druge strane. Pa je vjera olakšica. Kaže Allah vjera je laka. A onoga ko bude pretjerivao u vjeri, ona će savladati. Stoga se držite umjerenosti. Kada insan sebi nametni težak tempo, kao što su ovi ashabi, želim da svaku noć klanjam, želim da svaku noć, svaki dan postim, želim da se e, posjetim badetu toliko da se neću ženiti. Ko se bude hrvao sa vjerom, ko bude pretjerivao, vjera će ga nadvladati. Zato čovjek treba da, da zna svoje mogućnosti kada su u pitanju dobrovoljni i badeti da se drži umjerenosti. <clears throat> u 146. ajetu Denesa radijallahu ta'ala anhu se prenosi da je vjerovjesnik alihi salatu wasalam jedne prilike ušao u džamiju i ugledao uže zategnuto između dva stuba. Allahu poslanik alihi salatu wasalam ulazi u džamiju. Pa je vidio između dva stuba u džamiji zategnuto uže, što je čudna pojava. Danas da mi uđemo u džamiju, da vidimo između dva stuba zategnuto uže, svakako bi se zapitali šta je ovo. Pa Allahu poslanik alihi salatu wasalam, to je bila djelimično e, nesakidašnja pojava, pa kaže šta je ovo, kako je to uže? Pa kažu prisutni, ovo je Zajnebino uže, za koji se pridržava kada klanja pa se umori. Za Zajneba radi Allahu ta'ala anha, toliko je ibadetila da kada bi se znači umorila, ona je sebi svezala uže između dva stuba, da bi se ona držala za to uže kako bi što duže mogla ibadetiti. Pogledajte, opet plemeni cilj, dobrovoljni namaz, e, znači time se želi Allahovo zadovoljstvo, ali pogledajte reakciju Božih poslanika, ali se letu selam, pa kaže Allah, sklonite ga. Sklonite, ne, to je neispravno. Ne treba se čovjek toliko opterećivati ibadetom. Pa kaže Allah poslanik ali salatu selam, neka svako od vas klanja dok je odmoran. Kada se umori, neka legne da se odmori. Znači, insan ne treba pretjerivati, već rekli smo, ali ovo opet ispravno treba razumjeti i shvatiti, ovo se odnosi na dobrovoljni ibadet. Oni su, znači, odlazili u jednu drugu krajnost, a mi imamo jednu danas drugu krajnost gdje je ljudima teško ispoštovati one osnovne obaveze farze. Oni su, za njih je znači farz namaz, to je bila stvar oko koje se nije smjelo raspravljati nikako. Već su oni žudili toliko da postignu Allahovo zadvoljstvo da su, pazite, između dva stuba stavljali špag za koji bi se držali u namazu, toliko su željeli da stajaju, stoje dugo pred uzvišenim Allahom subhanahu wa ta'ala. <clears throat> Isto sljedeći hadis 147. otprilike u tom značenju. 148. <clears throat> hadisu Ebu Abdullah Džabir ibn Semura radijallahu ta'ala kaže Klanjao sam za Allahim poslanikom alaihi salatu wasalam namaz. Njegov namaz je bio umjereno dug i njegova hudba je bila umjereno duga. Allahu poslanik, alihi salatu wasalam, najbolji Allahov rob koji je kročio zemljom, njegov namaz je bio umjeren kada je klanjao u džematu. Njegova hudba je bila umjerena. Njegove hudbe danas kada čitate u knjigama koji su prenesene, hudbe Božih poslanika, njegova hudba trajala je samo nekoliko minuta. Mi danas odimo negdje pa čak u svijetu cijelom gledamo, hudba traje pola sata, 45 minuta, sat vremena imate hudbe. Pa kaže ovaj Asab, klanjao sam za Božim poslanikom, njegov namaz je bio umjeren. Njegova hudba je bila umjerena. Subhanallah il-azim. Allah poslanik je dao jednom od ashaba smjernice pa kaže kada klanjaš u džematu skrati namaz. Nemoj dugo učiti. Uči pola stranici Kur'ana. Nemoj dužiti. I za tebe klanjaju bolesni, stari, ljudi koji negdje žuri. Dok kaže kada klanjaš sam, tada oduži koliko hoćeš. U drugom vjerodostojnom hadisu također jedan asab kaže klanjao sam za Božim poslanikom, nikada nisam klanjao za nekim koji je imao tako potpun i tako lagahan namaz. Pa je Boži poslanik objedinio između dvije stvari. Njegov namaz je bio kratak, njegov namaz je bio lahak, ali isto tako bio je potpun. Pa mi, nažalost, uzmemo onaj prvi dio, požuri, požuri, požuri. Boži poslanik nije tako klanjao. Pa je Boži poslanik klanjao, znači, umjereno, nije žurio, ali nije mnogo ni otežavao. Imaju vjerodostojni hadisi da Allah poslanik kaže nekada uđem u namaz, pa želim da malo odužim. Ali čujem iza sebe tamo žene klanjaju, neka žena je došla sa djetetom, pa i dijete počelo plakati. Pa znam, kaže, da je srce njegove majke vezano za to dijete. Njoj smijeta što to dijete plaće, žao ju je. Pa kaže, ja skratim namaz. Ne odužim koliko sam mislio da odužim, žao mi je te njegove majke. Pa znači Allah poslanik ali se selam njegov namaz je bio e, umjeren, njegova hudba je bila umjerena. <clears throat> U 149. E, hadisu od Ebu radi radijallahu ta'ala se prenosi e, jedan događaj, interesantan događaj u kojem spominje da je Allah poslanik kada je došao u Medinu pobratio između e, Selmana radijallahu ta'ala i Ebu Derda. Allah kada je došao u Medinu napravio dvije velike stvari i to je temelj jednog zdravog društva. Napravio je džamiju gdje će ljudi obožavati svoga gospodara i pobratio je, pobratio je između ljudi koji su bili, hajde kažemo, daleko jedni od drugih. Pa između ostalog, Boži postanik Ali Selatu Selam pobratio je između Selmana i Ebu Derda. A poznato ako čitate biografiju Ebu Derda i njegove supruge, da je Ebu Derda radi Allahu bio pobožan, e, izrasto pobožan asab. Pa je došao Selman radijallahu ta'alanu kod njega kao njegovog brata i primijetio je na njegovoj supruzi da nosi izhabanu, izhabanu odjeću. Pa je upitao šta je s tobom? Zašto tako izgledaš? Kaže Ebu Derda, on nema nikakve potrebe za dunjalkom. Njemu ne znači ništa da meni kupi lijepu odjeću, ni da se ja njemu sredim. To njemu ništa ne znači. On živi ahiretski život. Pa je došao Ebu Derda kada je čuo da je njegov brat po vjeri došao, donio je hranu i kaže, de bujrum ti jedi, ja ne mogu postim. Pa je Selman radi Allahu taranu odbio. Bio je umjeren, kaže ne, neću da jedem dok i ti ne budeš sa mnom jeo. Pošto je postio dobrovoljni post, cijelo vrijeme se vraćamo da svi hadisi ovdje govori o dobrovoljnim ibadetima. Pa je Ebu Darda prekinuo post i počeo da jedi sa svojim bratom. Pa kaže kada je nastupila noć, Ebu Darda je pokušao da ustane klanjati noćni namaz, a Selman mu rekao lezi, spavaj. Nije još vrijeme za noćni namaz. Pa je malo vremena prošlo, pa je opet pokušao da ustane, pa mu je Selman opet rekao lezi, nije vrijeme za noćni namaz. Pa kada, je, kada su prošle, znači polovina noći, kada je nastupila zadnja trećina noći, kada je najbolji klanjati noći namaz, tada je Selman radi Allahu ta'alanu rekao je Buderdau, ustani pa ćemo zajedno klanjati. Pa kada su klanjali, kada su e, završili sa ibadetima, e, Selman radi Allahu ta'alanu obratio se Ebu Buderdau i kazao mu je poznati velike riječi o moj brate, treba da znaš da tvoj gospodar ima kod tebe pravo. Tvoje oči imaju pravo kod tebe. Tvoje tijelo ima pravo, ali i tvoja porodica ima e, pravo kod tebe. Pa to Ebu Derdau nije nekako leglo. Pa je on sutra dan otišao Božijem poslaniku, ispričao mu je cijeli događaj, pa je rekao Božji poslanik, ali salatu wasalam, sadaka selman. To je jedno veliko pravilo. Insan ima obavezu prema gospodaru insan ima obavezu prema supruzi, imam obavezu prema djetetu, imam obavezu prema roditelju, imam obavezu prema svome tijelu. Pa moje tijelo ima pravo da se odmori, moje dijete ima pravo da sa njim se poigram, moja supruga ima pravo da sa njom prošetam, da sa njom popijem kavu, a ima moj gospodar pravo isto da ja obaveze koje su obaveze, meni obaveze propisani namazi, post, hađ, zekat, da ih ispunim prema svome gospodaru. Pa je to umjerenost da čovjek znači pokuša da ispuni sve obaveze onih ljudi koji ga okružuju. A ne samo da čovjek kaže ja ću ispuniti obaveze svoga gospodara. Dobro, a šta je sa obavezama djeteta, sa obavezan suprugi, obaveza kom, prema komši, obaveza prema roditeljima i tako dalje. Jer je došlo u sljedećim rivajetima, e, kada je u pitanju drugi hadis, da je Boži poslanik kazao jednom asabu i tvoji roditelji imaju pravo kod tebe. Pa insan treba, znači, kada je na ovu dunjaličkom životu, da pokuša da bude umjeren i da svima dadi njihova prava. Ne da čovjek samo kaže, ja ću samo dati prava komšiji ili samo pravo roditeljima. Nerijetko se dešava da čovjek posvijeti se toliko roditeljima da nema vremena za dijete, nema vremena za suprugu ne obrnuto. Samo sa suprugom, samo sa suprugom nema vremena za roditelje i tako dalje. Ili samo vrijeme tijelo, samo bildanje, samo trčanje, samo ovo, samo ono, nema vremena za svoju suprugu, nema vremena za svoje dijete. Ne, islam je umjerenost, islam je sredina i gospodar ima prava. I mi imamo obaveze prema gospodaru, imamo obaveze prema supruzi, prema djetetu, prema majici, prema ocu, prema komšiji, pa prema svome tijelu. Nakon toga je došao jedan e, poduži hadis koji ćemo mi samo rezimirano spomenuti jer smo skučeni s vremenom, e, vrijeme nam ističi. Radi se o poznatom hadisu Abdullah ibn Amra el-Asa radijallahu ta'ala da je dolazio Boži, da je Boži poslanik ali se ratu za njega čuo da mnogo ibadeti, da po cijeli dan posti i cijelu noć klanja. Pa mu je došao Allah poslanik ali se kaže čuo sam da tako ibadetiš, kaže jeste, tačno je. Kaže ne možeš to izdržati, to nije dobro. Pa mu je Allah poslanik ali se letu selam savjetovao da e, posti svaki mjesec tri dana. Jer kaže svaki dan, svaki mjesec kada postiš tri dana, svako dijelo se desetorostruko nagrađuje kod Allaha. Pa tri dana kada postiš kao da si postio cijeli mjesec. U svakom, kaže, mjesecu posti tri dana kao da si postio cijelu godinu kod Allaha Đelšanu. Kaže, ne Allah, ja mogu više. Kaže, posti jedan dan, a dva dana pauziraj. Ne, kaže Allah ja mogu još više. Kaže, posti jedan dan i jedan dan nemoj posti. To je, kaže, post Davuda, ali selam. To je najbolji post. Kaže, Allah post, ja mogu još više. Nema, kaže, više od toga. To je najbolji post. Pa kada je taj ashab ostario, kazao je kamo sreći. Oni su takvi su ashabi bili. Onako je nešto preuzeo da radi za vrijeme Božih poslanika, oni su to gledali da maksimalno ustraju do smrti. Kaže, kamo sreći, da sam prihvatio savjet Božih poslanika, ali se leto sram, kada mi je kazao, posti tri dana u svakom mjesecu. Pa je se trudio čak neke dane, ako bi, znači, ne bi mogao postiti, zapamtio bi pa bi ih napaštao, samo želići da ustraje na onome da jedan dan posti, da jedan dan ne posti. Ali vidimo Allah poslanika, ali se leto sram, da mu je ponudio olakšicu Posti svaki mjesec tri dana, Allah Želšanu će te nagraditi za svaki dan desetrostruko, pa tu je kao da si postio cijelu godinu dana, ali ustraj u tome. Nemoj da ti to bude opterećenje. Pa je znači pojenta svih ovih hadisa da čovjek u dobrovoljnim ibadima, u ibadetima treba da bude kontinuiran i da bude umjeren. Allahu neće dosaditi prihvatati naše ibadete dok nama ne dosadi činiti određena dobra djela. I zadnji hadis ovog poglavlja, 151. hadis od Hanzali radijallahu ta'ala, poznati hadis kada je Hanzala radijallahu ta'ala e, opet kažem, e, oni koji imaju ove knjige mogu da pročitaju ove hadise u njihovoj izvornoj formi, da je Hanzala radijallahu ta'ala jedne prilike sreo Ebu Bekra, pa mu je se požalio na svoj hal i stanje kaže, o Ebu Bekre, ja smatram da sam ja licemir. Nafaka Hanzala. Ja sam postao licemjer. Pa se Ebu Bekr začudio Hanzala radijallahu ta'ala poznati ashab, e, iskren, čvrst, e, moralan, jak. Kako to da si ti licemjer? Kaže, u čemu se radi? Šta je? Kako si to shvatio? Kaže Ebu Bekre, mi kad sjedimo kod Allahu poslanika, se slušamo njegove savjete, slušamo ajete, slušamo hadise, jednostavno, kaže, to nas toliko ojača kao da vidimo džennet i džehennem svojim očima. Pa kada odemo svojim e, kućama, budemo zauzeti svojim porodicama, suprugama, djecom, dunjalukom, jednostavno te stvari, kaže, oslabe u nama i zaboravimo. Kaže Bubekr, pa i ja isto tako osjetim. Hajde, kaže, vidimo da se poželimo Božijem poslaniku, da vidimo šta će nam on kazati. Pa su došli i kaže opet Hanzala Božijem poslaniku, Allaho poslaniče, ja sam licemir. Pogledajte njihove iskrenosti. Pogledajte njihove iskrenosti. Pa kaže, šta je? Kako? Pa kaže on isto kao što je rekao i Bekru. Allah oposniče, mi dok sjedimo kod tebe, toliko nam se ojača iman. Slušamo tebe ajete, slušamo hadise, ti nas odgajaš. Mi jednostavno kao da vidimo džennet i džehennem svojim očima. Kaže kad odemo kućama, e, dunjaluk, supruge, djeca, zarađujemo, kaže jednostavno oslabimo, zaboravimo ono što si nam ti kazao. Pa kaže Allah poslanik ali se letu selam postavio je također opet jedno veliko pravilo tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša. Kada biste vi stalno bili u stanju u kojem se nalazite dok ste sa mnom, meleki bi se rukovali sa vama u vašim kućama i čak na putama kojim prolazite. Ali Hanzala, čas ovako, čas onako, ponovivši to tri puta. Hadi se bližima muslim. Znači, Allah poslanik je odobrio ovaj postupak Hanvali. Hanzala, vi kada bi bili tako pobožni, kao što se osjećate kada ste kod mene. Meleci bi dolazili se, lamili bi se samo u vašim kućama i na putevima kuda vi hodite. Ali Hanzala, takav je Dunjaluk. Malo za Dunjaluk, malo za Ahiret. Malo za Dunjaluk, malo za Ahiret. Ali rekli smo ispravno razumijevanje ovih hadisa jeste na način malo za Dunjaluk, malo za Ahiret. Ali moramo prvenstveno postaviti temelje, principe da ispoštujemo ono što je obaveza, a od dobrovoljnih ibadita koliko stignemo. Tu e, to je, braću moja draga i cijene sestre, nešto što sam ja danas želio da vam hajde da kažemo, spomenim, e, sljedeći, ako Bog da e, termine, 15. E, poglavlje, kontinuirano činjenje dobrih dijela, jedno izuzetno lijepo poglavlje. Ja molim Allah Đelšanu da ono što smo čuli bude korisno za nas. Molim ga Suhanu Atala da nas učesti na putu istine. Molim ga Suhanu Atala da nas učine od onih ljudi koji će prioritete svoga života ispravno poredati, da ćemo ispravno u životu shvatiti naše obaveze, a dobrovoljne ibadete da ćemo činiti koliko možemo. za kraj ostalo nam je da, ako Bog da, izvučemo nagrade. Imali smo nagradni kviz gdje smo odabrali 20, 20 predavanja eh, i svi oni koji su poslušali ta predavanja imali su priliku da učestvuju u ovom kvizu. E, ja sam zadovoljan odzivom braća i sestara, e, pogotovo kada je u pitanju raznovrsnost država i gradova odakle su e, braće i sestre učestvovali. Zaista ne bi sada da nabrajam države i gradove, ali baš sam fasciniran gradovima, selima, državama iz kojih su ljudi uzeli učešće u ovom kvizu. Mi ćemo ostaviti ove papiriće, ne bi li, ne bi Allah olakšao da možda nabavimo još deseta knjiga pa da možda sljedeći put opet, opet izvlačimo, ali u svakom slučaju večeras ćemo izvući deset knjiga. Evo počet ćemo, znači svi papiri su istog znači izgleda, e, zamotani su na isti način, tako da ne postoji mogućnost da neko, ne daj Bože, bude zakinut. E, mi e, čitamo prvi dobitnik Sabahudin Bujar Zenica. Sabahudin Bujar Zenica, ne znam da li se vidi to ovdje, ali evo znači Sabahudin Bujar Zenica. E, Prvi naš dobitnik je brat Sabahudin Bujar iz Zenici. E, svakako svi koji su dobitnici, e, mi ćemo ih kontaktirati putem e-maila. Ona braća i sestre koji mogu da preuzmu knjigu u Sarajevu, to je najbolje, najjednostavnije da dođu u Sarajevu pred džamiju Kralja Fahda. E, knjiga će im biti uručena. Ako ne mogu, dogovorit ćemo se da im knjigu pošaljemo poštom. Rekli smo u uvjetima kviza je bilo da osobe budu spremne platiti poštarinu. Evo, odlazimo skroz u drugi dio naše države, Todorovo, Velika Kladuša, Adis Mujić. Adis Mujić, Todorovo, Velika Kladuša. Adis Mujić, Todorovo, Velika Kladuša. To su dvije nagrade. Treća nagrada odlazi u jednu susjednu zemlju, Italija. Arifović, Džemal ili Djemal. Arifović, Džemal ili Djemal. Ne znamo tačno kako se iščita i govori Italija, Arifović Džemal Italija. Evo, znači imamo već neki balans, malo Bosna, malo neke susjedne države. E, evo nas opet u Zenici. Asmir Macanović, Zenica. Asmir Macanović, Zenica. Asmir Macanović, Zenica, broj 4, nagrada. Peti dobitnik je idemo ovdje u komšiluk u Iljaš. Spahić Jasmin. Spahić Jasmin Iljaš. Spahić Jasmin Iljaš. Pet nagrada do sad. Evo ga, idemo u moje dole rodno mjesto, baš mi je drago. E, Belma Zukan, Kruščica, Vitez. Hajde nek neko dole od mog kraja nešto dobije. Belma Zukan, Vitez, Kruščica. Voljena Kruščica, tu sam proveo dane rata. Evo ga. Idemo i do Busovači. E, koji je ovo 2, 4, 6, 7 dobitnik je Adnan Čolo Busovača. Adnan Čolo Busovača. Imamo do sad znači 7 dobitnika. Osmi dobitnik je Emina Sivac ili nešto slično Kozarac. Emina Sivac Kozarac. Emina Sivac Kozarac. Ja mislim da je ova sestra pisala da ona negdje bude u inostranstvu, da su njeni roditelji u Kozarcu, ali ćemo to ako Bog da putem e-maila usaglasiti. Deveti dobitnik, devetni dobitnik, ajde nek neko bude i iz Sarajeva, Alić Zijad Sarajevo. Alić Zijad Sarajevo. Alić Zijad Sarajevo, deveti dobitnik i deseti dobitnik. Volio bi zaista da izvučem nekog iz Novog pazara ili iz Srbije, ali eto vidjet ćemo šta je jer je bilo dosta braće koji su učestvovali. Ali džaba je, na faka je bila vinac. Eniz Mehić vinac. Eniz Mehić vinac. Eniz Mehić vinac. Tu je bila naša deseta nagrada. Mi ćemo ako Bog da pokušati do sljedeće srijede ako bude kakvi na faki, da nabavimo nekih 10 ili 20 novih knjiga, pa da ponovo ovu našu crvenu kutiju malo koristimo. U svakom slučaju, e, mi ćemo se javiti ovoj braći i sestrama, odnosno neka se i oni nama javi putem e-maila da bi mogli dogovoriti samo preuzimanje knjiga. Znači nama bilo najdraži ako se može knjiga preuzeti direktno, e, da ne kompliciramo slanje knjige putem pošti, a oni koji ne mogu preuzeti knjigu onaj, direktnim putem, onda e, ćemo to dogovoriti da se pošalji putem pošti, a rekli smo poštarina je znači e, na račun onih koji su dobitnici. Još jednom samo da pročitamo imena Eniz Mehić Vinac, Ali Zijad Sarajevo, Arifović Džemal Italija, Asmir Macanović Zenica, Belma Zukan Kruščica Vitez, Spahić Jasmin Ilijaš, Adis Mujić Todorovo Velika Kladuša, Sabahudin Bujar Zenica, Adnan Čolo Busovača i Emina Sivac Kozarac. Molim Allah Đelšanu da braći i sestrama koji su se potrudili da ova predavanja poslušaju, da im prvenstveno to bude e, najveća korist, a nakon toga da se koriste i od ove knjige. E, ne preostaje mi ništa drugo osim da se odjavimo. Subhaneke Allahume ve bihamdike, ešhedu la ilaha illa ente stagfiruke,